Lino, yeah Ziua sunt om, sunt activ, activ. Seara mă sparg, sunt artist Ca așa facem noi și ne place Vibe-uri doar bune, nu o să mă vezi trist Am intrat în jocul ăsta yeah. Îi vinde ca un farmacist Trepării știu că dau de greu Îi enervează că exist Știi că mi-am intrat în formă Anul ăsta sunt scat interioare îmi șoptea Să-i rup și să rămân pe treaba mea Să-i rup și să rămân pe treaba mea uh, Oameni sunt faci peste tot ah, Jur că nu vă mai suport ah, De ce spui că îmi ești prieten Când pe la spate vorbești prost non-stop uh, Bine boss al alt caracter Bine că s-o uita mintea de fier Oamenii ca tine îi las să vorbească Oricum altceva tu să facă de fel Ce tare ești, uite tu vorbești Genul tău de om, poți ce mă scârbești Vezi câte povești, mai inventez O să vadă toți cât de târfă ești Cum zice Future, dă masca jos Nu mai fi fake, deja e scârbos Ah, dristor, prea mult sos Am grijă, nu dau pe jos ah, Știi când am intrat în formă Anul ăsta sus ca Jordan Anul ăsta sus ca Jordan Anul ăsta, anul ăsta sus ca Jordan ah, Nimeni n-a crezut că voi putea Dar vocea interioară îmi șoptea Să-i rup și să rămân pe treaba mea să-i rup și să rămân pe treaba mea Știi că mi-am intrat în formă Anul ăsta sus ca Jordan Anul ăsta sus ca Jordan Anul ăsta, anul ăsta sus ca Jordan Nimeni n-a crezut că voi putea Dar vocea interioară îmi șoptea Să-i rup și să rămân pe treaba mea Să-i rup și să rămân pe treaba mea